Կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ շատ ծանրաբեռված ուժերի գերհոգնածություն, աշխատանքների ողանդակալից երում շրջան, գործակալության աշխատողները համարյա թե հանգիստ չունեն կապված հիմնականում մեր սեզոնային աշխատանքների հետ։ Առաջերտին ուղեգրերի կազմակերպման, համապատասխան կոնտինգենտների բացահայտման, նրանց հետ խորհրդատվություններ անցկացնելով, մի կերպ մարդկանց կարողանում ենք համոզել, որ քաղաքացիներ ժամանակն է որ գոնե տարեկան մեկ անգամ հանգստանա կտրվեք առօրյաուքսերից զբաղվեք դերանով ձեզ իրաշեք զգալու եւ հետագա աշխատանքներում ավելի մեծ երանք ունենալու նպատակով։ Դա երևի արցախցիներից ես կասեի թերությունն է, որ երբեք ժամանակ չեն գտնում մեր առողջության համար հոգալու։ Տիկին Աղաջանյան, ինչ են նշանակում ուղեգրել, որտեղ եք ցանկանում ուղարկել ձեր բնակիչներին, կան քարտոնյալ խմբեր եւ այլն եւ այլն։ Ունենք Արցախի հանրապետության կառավարության որոշում եւ ըստ որոշման համապատասխան կետերի 3 տարուց մեկ մեր սոցիալական խմբերին պատկանող որոշ քաղաքացիների ապահում ենք անվճար ուղեգրերով։ Հիմնականում բուժվում են առողջարանային բուժարաններում եւ Ջերմ քաղաքի եւ Արևմուտքի քաղաքի։ Այս տարի մեզ նախարարության կողմից հատկացվել է 45 բուժման ուղեգիր եւ մայիսից առայժմ մենք արդեն 16 քաղաքացիների համապատասխան համոզիչ աշխատանքների արդյունքում կարողացանք ապահովել սանատոր բուժման ուղեգրերով։ Քիչ առաջ իմ աշխատասենյակից դուրս եկավ մեկը, որը մեծ գոհունակությամբ էր եկել Արևմտյան առողջարանային բուժարանից, գոհեր եւ տեխնիկական սպասարկումից, եւ բուժական բոլոր պրոցեդուրաներից։ Մի խոսքով հենց դիմացիդ նստած քաղաքացու դեմքից զգում ես, որ ինքը ստացել է լիարժեք հանգստություն։ Իհարկե դա արդեն գոհացուցիչ է եւ խրախուսական։ Առաջ երկին գնացողի համար, երկրորդը բոլոր նրանց, ովքեր որ շրջապատված են նման հոգատարություն չաբերելու մարդկանց հանդեպ։ Ջերմուկ առողջարան ենք օգակելու մեկին, կսպասարկվի հերթական զորված ընտանիքի կին, հուսով եմ, որ նա եւս կվերադառնա մեծ բավականության։ Ընդհանրապես սպասարկման ոլորտը գտնում են թե զորված ընտանիքները, թե Արցախյան պատերազմի առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամները, թե ընդհանուր հիվանդությաների հաշմանդամները, հայնական պատերազմին հավասարեցված հայնական նախագծային անմիջական մասնակիցներ, հետո Արցախյան պատերազմի տարիներին մարտական հաճ, Արցախի հերոսներ, միայնակ շաշխատող կեսաթոշակառուներ, այլ նման մարդկանց հետ մենք կարողանում ենք համապատասխան աշխատանքներով իրականացնել մեզ հատկացված ուղեգրերը։ Կցանկանայի ես էլ ձեզ ուղարկեի որևէ միտեղ, արդյոք ձեզ չի հասնում այդ ուղեգիրը։ Ես կարող եմ օգտվել, ունեմ անդորություն, բայց քանի որ իմ պատասխանատվությամբ իրականացում բոլորի անցուդարձը։ Ես երադասնում նախ սպասարկել ինձ դիմաց քաղաքացիներին, այնուհետև արդեն մտածել իմ մասին։ Իմ տարիների փորձն է։ Ամեն անգամ, երբ հաճախորդները հանգստացած ուժված գալիս են, ասում են՝ «Տիկին, դուք մի անգամ եղել եք նշված առողջարաներում»։ Ասում եմ՝ «Ոչ»։ Ինչու՞, որովհետև չեմ հասցնում, երբ արդեն հետ հասնում է ինձ, կարծես թե արդեն ես դադարում եմ ողորմելի մասին մտածելուց։ Որոշել եմ այս տարի, եթե Աստված հնարավորություն տա, գուցե մի անգամ էլ ես կտրվեմ իմ առօրյահոգսերից ինչ որ չափով հանգստանա, նախ ինձ համար, երկրորդը էլի իմ հետագա աշխատանքում ավելի արդյունավետ արդյունքների հասնելու համար։ Որպես երկար տարիներ առողջություն հաղորդաշարի խմբագիր, անպայման խորհուրդ կտայի, որովհետև այսքան գործերը կառավարողը պիտի նախ ինքը ինչ որ միտեղ նաև թող դակրի գովազդային բնույթ, անմիջապես դուք լինեք, եւ լրատվամիջոցների միջոցով հայտնեք, ասեք, որ սիրելիներս հանգստյան տները հենց ձեզ համար են, հենց մեզ համար են բոլոր նրանց, ովքեր օրնիբուն աշխատում են, այնպես որ այս տարի անպայման մեկնեք եւ ձեր տպավորություններով կիսվեք մեզ հետ։ Տիկին Աղաջանյան, ինչպես է ծնելիությունը ձեզ մոտ։ Աճը կա, որովհետեւ կան ծնելիության նպաստող ծրագրեր, քանի ծրագրեր։ Օրինակ, օրինակ հիմնականում բնակարանների ձերբերման, հետո նպաստների տրամադրման, բաց չեն մեզ մոտ։ Ասենք, եթե մինչ այդ մենք ծնելիության հետ կապված բնակարանային լուծում տալիս են 6 եւ ավելի երեխաներով բազմազավակ ընտանիքներին, բայց արդեն երրորդ տարին է, ինչ նաեւ մենք ուշադրություն ենք դարձնում 5 անչափահաս երեխաներով ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հարցին, որովհետեւ հիմնականում մարդու ընտանիքին իհարկե տասարանով ապահովելը դա առաջին երաշխիքն է։ Եթե մարդ ունի արդեն տանիք, միանշանակ նա արդեն մտածում է իր ընտանիքի մեծացման, երեխաներ ունենալուն ու միաժամանակ էլ արդեն կարծես թե իրանք էլ են մի ձևի լծվում շենացման աշխատանքներին եւ յուրովի արդեն գերադասում են ինչքան շատ ընտանիք, այնքան արդեն ամուր հասարակություն, այնքան շատ բնակիչ ու խոսքով իրանք գիտակցաբար ընկալում են, որ ընտանիքից է սկսվում մեր աշխարհի շենացման աշխատանքը։ Միաժամանակ նաև խթանիչ միջոցներ են հանդիսանում, երբ հատեր ընտանիքներում ծնվում են երրորդ եւ ավելին երեխաները։ Օրինակ, ասենք, եթե առաջի երեխան ծնվում է որպես միանված նպատ, ծնողը հաճույքով, հիացմունքով ներկայանում համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթով հանձնում եւ ուրախ որ ինքը իր առաջնեկի համար պետք է ստանա 100 000 միանված գումար։ Սա եւս էլի խթանիչ միջոց է։ Երկրորդ երեխայի համար 200 200 հազար դրամ, իսկ արդեն երրորդ երեխայի համար մայրը արդեն ողնակությամբ մանավանդ երբ արդեն լինում եմ մեզ մոտ մեկ համապատասխան մեթոդական օգնությամբ իրան իրազեկում ենք, որ մայրիկ դու միայն ոչ թե 500.000 ես ստանալու միանվավ, այլև 500.000 քո երեխայի անվամբ մենք արդեն ավանդ կդնենք Արցախբանկի համապատասխան մասնաճյուղում 18 տարի լրանալուց հետո այդ երեխան որոշակի պաշարով կարող է արդեն մտնել կյանք լինի դա ուսման հետ կապված, լինի դա արդեն իր ապագա աներեկների ձևավորման գործում։ Իսկ արդեն 4 եւ ավելի երեխաների մայրը, ստում է միանված 7000 դրամից եւ նույն ձևին նույն կարգախոսով է Արցախ բանկով բացումների համապատասխան ավանդային հաշիվ միջև երեխայի 18 տարին լրանալը 18 տարին լրանալուց անմիջապես են նույն ապսով գալիս են իրենք իրենց ավանդը հանում է իրենց համար որոշակի հենարան հետագայում աներիքների կազմակերպելու համար։ Միաժամանակ նաև մեր ներքին միջոցներով մենք եւս հայտարարում ենք համապատասխան միջոցներ, օրինակ մեզ են դիմում ընտանիքներ, որ կարիք ունեն ինչ որ բուժման, աշխատանքով ապահովման, այլ մենք էլ խորհրդակցելով մեր շրջվարչական մերձավարի հետ համապատասխան մոտեցումներով կարողանում ենք ինչ որ ձևի խթանել, որ այդ մարդիկ կարողանան հուսով հավատով ապրել ու աշխատել սեփական ընտանիքը ստեղծել։ Հիմնականում մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Մեր Արցախ աշխարից լավ աշխարհ չկա ընդհանրապես։ Եվ ողնելն այդ կարծիքին, մենք էլ ենք այդ կարծիքին, տեսնելով, լսելով, կարդալով մեր երկրամասը ուրիշ է։ Մեր միակ խթանիչ միջոցների հիմնականը կարելի ասել աշխարհագրական առումով, որ այնքան էլ հարուստ չէ մեր երկրամասը, որ կարողանան ունենալ լիարժեք աշխատատեղեր։ Մեզ հիմնականում այլ նեղող, երիտասարդին մի քիչ մեզանից վանող հիմնական այն տարաբնույթ, ինչ ասեմ, ձևը դա աշխատանք որոնելն է։ Շատ երիտասարդներ, օրինակ, ուրախ են, երիտասարդը ամուսնացավ, եկավ ներկայացավ բաժին, օգտվեց ամուսնության միանվագ նպատից, սա եւ երիտասարդ ընտանիքի օգնություն է, բայց ես արդեն հետ հասնող, որ ինքը պետք է համապատասխան կրթությունից հետո ունենա մասնագիտական աշխատանք եւ կարողանա արդեն դրանով եւս նպաստել իր ընտանիքի զարգացմանը, այլ ինչ որտեղ մենք չեն կարողանում լիարժեք բավարարել երիտասարդ ընտանիքներին։ Ստիպված շատերը արդեն արտագաղթի ճանապարհ են բռնում, կամ արտերկրներ են գնում, միայն թե կարողանա ընտանիքը պահի։ Ներկայության շրջանում բաց չէ։ Խնդրեմ դու հրավիրեք այն արկերանցիներին կամ արկերանի շրջանի բնակիչներին, ովքեր փորձում են վաղ որոնել օտար ափերում հրավիրեք մեր հաղորդաշարի միջոցով, որովհետև մենք տեղադրում ենք ինտերնետ կայքում եւ այսօր մեր հաղորդումները կարող են լսել ամբողջ աշխարհը։ Մեծամասնությունը կարծես թե դաս առնելով դրսում նորից հետ են գալիս։ Ոչինչ, թող մարդ մի անգամ ինքը ինչպես ասում են, իրավախտը փորձի, բայց երբ արդեն անկալում են որ ճիշտ չեն իրար կողմնորոշվել, նորից հետ գալիս են։ Մենք ունենում ենք նման ընտանիքներ, ելիս գալիս են, ելի տեղավորվում են, թեկուզ վարձով մնում են, բայց աստիճանաբար հաղթարելով դժվարությունները, ելի ստեղծում են իրենց սեփական օջախը։